أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći, sljedeći hadis Asitun, 60. hadis od Ajšet radi an Ajšet radijallahu anha qalet lem yakun nabiyyu sallam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay fajr Kaže Aisha radijallahu anha, nije vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam od nafile koju klanjao. Više je vodio računa od dva rekata sabahskih suneta. Šeddu ta'ahode znači da je više vodio računa da ih klanja, da ih ne zostavi najviše vodi računa niklanje. U rivajetu kod Musa, u filafsini muslim, kaže, reka te i feđe hajru mine dunija u oma fiha. E, dva sabaska suneta, dva rekata e, sabaskog namaza, odnosno suneta, hajru mine dunija, bolji su od dunjaluka u oma fiha i od onog što je na dunjaluku. <clears throat> Hadis znači govori o tome, o potvrđenosti i bitnosti i važnosti klanjanja dva rekata sabaskih suneta kao što znači spominje ovdje od Aisha radi onda da je poslanik sallallahu alajhi wa sallam e, e, i ona je razumila znači iz njegovog e, klanjanja dva rekata sabarskih suneta da su kod njega oni bili jedno, znači najpotvrđeniji akedu uh, akedu nevafil znači najpotvrđenija na fila odnosno sunnete koji klanjao zbog njihove, a to ne bi radio osim što onima ima velika fadl i značaj i važnost. Znači, e, najviše što je vodio da, da računa da klanja, je klanjao ove sunete. E, do, do te mjeri, znači, da su učenjaci razumijeli iz ovog, znači, da, da ih nije ni izostavljao, da ih izostavljao ni na putovanju. Koji namaz je klanjao na putovanju? Klanjao e, noćni namaz, klanjao opću na filu na jahalici, i pridružuju, znači ovo govorim sad na osnovu argumenta dokaza, a šest stavuje učenjaka po pitanju klanja na file Musafiru i pridružuju, znači, i ova dva rekata sabaskog farza. A a ako ostali, ostali na fili, kao što se prenosi Abdullah, Abdullah ibn Omera, kad smo ovaj, kad je on bio ovaj, poslije smrti poslanika, sam sam bio u skupini sa, eh, sa tabinima i eh, bio Musafir, i oni bili Musafiri. I on je sio, nije klanio ništa na file. Pa mu onda došli ljudi kaže što, što ti ne klanjaš na filu, jel? Pa kaže, ako budem klanjao na filu, neću krat, neću biti musafir. Znači, to kratim farz, a ovamo kao, slomi se klanja na filu. Znači, ne, nema, ne može se spojiti klanjanje na fili, odnosno potvrđeni a ne potvrđeni sa, sa kraćenja namaza. I to je tačno, znači, poslanik sa Lanselem na putovanju nije klanjao potvrđene, potvrđene sunete. Znači, prije i poslije uh, farz namaza osim ovo što se prenosi za, što se razumije za, za sabah namaz. A vitre je klanjao, noćni namaz je klanjao i po danu bi, znači, može se razumjeti da je klanjao i duha namaz ili opću na filu, na jahalce. Dobro, ovaj hadis, znači, e, ukazuje na potvrđenu sklanjanja e, dva rekata sabah namaza, da, da, da muslimani sebi trebu dozvoliti da, da zapostavi te namaze. E, također govori o o fadlu i njihovim vrijednost, što znači govori da su oni od vrijed, e, je među najvrijednijim na filama, odnosno potvrđenim sunetima. E, mi znamo da imamo na poznati hadis Mutefeku na lihi da je, e, da je najbolji namaz poslije farzova, koji namaz? Qiyam lejl, znači, to je došlo u hadis, znači jasno da je Qiyam lil najbolji namaz. A najbolji post poslije posta Ramazana, koji? Post? Daudu. Daudu post. Znači, hadis Mutefeku na lihi. A onda imamo ovdje, znači, da se, da, da, da poslanik sam ustrajavao na dva rekata sabah namaza. Ne ima kolizi između toga dvoga. Znači, to, da, da kažemo sad, čekaj, je li bolje dva rekata sabah namaza ili bolje, eh, li bolje noćni namaz? A, eh, znači, nema kolizi između toga dvoga, znači, treba ustrajavati i na jednom i na drugom, jedno drugo imaju, imaju najveću vrijednost. U smislu da kontamo da je najbolja na fila, opća na fila da je najbolja kiamu lil, a od potvrđeni suneta da je najbolje klanjati dva rekata. E, sabah namaza. Naravno čovjek ako, ako osoba ne bi klanjala, nema griha u tome. Nema griha u tome, s tim da ovaj ustrajavati na izostavljanju suneta, potvrđen suneta, ovaj, to neki učenjaci kažu da je to mekruh i da to, da to vodi u nemarnost i neslijeđenje poslanika sallallahu alejhi i da može biti problem ovaj e, u dogledno vrijeme ako se u tome ustraje. Mi to dobro znamo jel, kada kad dođe vrijeme nekad period da osoba počne izostavlja sunete i neklanja tako da čovjek zaista ukazuje na to da je oslabio vjeru, da je oslabio praktikovanje razumijevanje vjeri da da ima neki problem da ima neki problem, da ima nešto što, ga, e, što, što mu je šeitan prišao s neke druge strane da zapostavlja to. E, razumije se kad čovjek ima E, ima razlog za to, zbog posla ili ovog ili onog. Ali u slobodno vrijeme, sam si kod kuće ili, e, ili odiješ u meši i tako dalje i da ti je bolje da sjedniš, da ne klanjaš, da bez vezi provedeš vrijeme na telefonu ili čitanju nečeg, a, a, a tad je vrijeme za klanja na fili, znači to ukazuje da ima neki problem. Neki problem kod čovjeka kada postaje nemaran, nemaran prema tom namazu. <clears throat> Dobro, glavno znači nema nešto posebno za ovaj namaz, sve u kontekstu toga vrijednosti ovog namaza i, i tome da je poslanik sallallahu alejhi ve vodio najviše vodio računa o njemu <clears throat> i da u stvari je za postavljanje ovog namaza da postavljanje ovog namaza a, s obzirom da, kako ukazuju hadisa na njegovu bitnost i vrijednost ukazuju kaže ala dafi dinihi da slabost vjere čovjeka u ahirmanihi mine hajra adim i da je on sam sebe sprečava od velikog hajra. A nije normalno, nije logično da musliman sam sebe sprečava od onoga u čemu je hajr, a može da ga ostvari. Hoćemo da uzeti onda još ovaj da uzmemo još ovaj jedan hadis. E, sljedeći, znači uzet ćemo ovaj, ovaj prvi hadis koji nam govori da... da... Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.